Book 2 97 მეოთხე კავშირები 4 ქაულაპ ทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่มาสตาเอจินะมิวเขดาวติมิซารอมทีวีโซริชาร์ทูลิอิโกมาสตาเอจินะมิวเขดาวติมิซารอมทีวีโซริชาร์ทูลิอิโกเขายังอยู่ทั้งที่ดึกแล้วอิสกิเดฟดาร์ชามิวเขดาวติมิซารอม გვიანი იყო. ის კიდევ დარჩა მიუხედავად იმისა, რომ უკვე გვიანი იყო. ქაუმეიმა, თანთი რაო ნატგან ლაო. ის არ მოვიდა მიუხედავად იმისა, რომ მოვილაპარაკეთ. ის არ მოვიდა მიუხედავად იმისა, რომ მოვილაპარაკეთ. ทรทัศน์ยังเปิดอยู่ ถึงอย่างนั้นเขาก็หลับ ტელევიზორი ჩართული იყო. მიუხედავად ამისა, მაინც ჩაეძინა. ტელევიზორი ჩართული იყო. მიუხედავად ამისა, მაინც დაეძინა. ดึกแล้ว ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่ უკვე გვიანი იყო. მიუხედავად ამისა, მაინც დარჩა. უკვე გვიანი იყო. მიუხედავად ამისა, ის მაინც დარჩა. პრაუნატგან ლევ, თუნ იანგ ნან, ქაუ გო მაი მა. ჩვენ მოვილაპარაკეთ. მიუხედავად ამისა, ის მაინც არ მოვიდა. ჩვენ მოვილაპარაკეთ, მიუხედავად ამისა, ის მაინც არ მოვიდა. თანგთან თი ქაუ მეი მი ბაი ქაპ კი, ქაუ გო ქაპ როთ. მიუხედავად იმისა, რომ მას არ აქვს მართვის მოწმობა, ის მაინც ატარებს მანქანას. მიუხედავად იმისა, რომ მას არ აქვს მართვის მოწმობა, ის მაინც ატარებს. ถึงแม้ถนนลื่นเขาก็ขับรถเร็วมิวเฮดาวัดอิมิซารอมกซาโมกินูลิอาอิสมาินส์สตรพัดมุจราอปสมิวเฮดาวัดอิมิซารอมกซาโมกินูลิอา ის მაინც სწრაფად მოძრაობს. ქაუ ქი ცაკიან თან თან თი ქაუ მაუ მიუხედავად იმისა, რომ ის მთრალია, ველოსიპედით მიდის. მიუხედავად იმისა, რომ ის მთრალია, ველოსიპედით მიდის. เขาไม่มีใบขับขี่แล้วยังขับรถมัสอารักส์มาร์ทวิสมอตสมบะมิวเฮดาวดอามิซาอิสมาอินส์อัตารับส์มังคานัสมัสอารักส์มาร์ทวิสมอตสมบะมิวเฮดาวดอามิซาอิสมาอินส์อัตารับส์มังคานัสทั้งทั้งที่ถนนลื่น ขาก็ยังขับรถเร็วกซาโมกินุลยามิวเฮดาวัดอามิซาอิสมาอินส์สตราพัดมิดิสกซาโมกินุลยามิวเฮดาวัดอามิซาอิสมาอินส์สตราพัดมุจราอบสเขาเมาแต่เขาก็ยังขี่จักรยานอิสมทวราลยา მიუხედავად ამისა, ის მაინც მიდის ველოსიპედით. ის თრალია. მიუხედავად ამისა, მაინც მიდის ველოსიპედით. ເທຫາງານໄມ່ໄດ້,ຖຶງແມ້ວ່າເທຈະຈົບມະຫາວິທະຍາໄລ. ის ვერ პოულობს სამსახურს მიუხედავად იმისა, რომ განათლებულია. ის ვერ პოულობს სამსახურს მიუხედავად იმისა, რომ განათლებულია. თუ მე ไป ხა მო, თუნ მე ვა თუ ჯა მი აგან ჯებ პუოდ გო ტამ. ის არ მიდის ექიმთან მიუხედავად იმისა, რომ ტკივილები აქვს. ის არ მიდის ექიმთან მიუხედავად იმისა, რომ მას ტკივილები აქვს. თსუროთ, თუმცა მეუა თეა ჯამაი მი ნენ კო ტამ. ის ყიდულობს მანქანას მიუხედავად იმისა, რომ ფული არ აქვს. ის ყიდულობს მანქანას მიუხედავად იმისა, რომ ფული არ აქვს. თო ჯობ მაჰა ვითიალაი ლაევ, და თო გო ჰა ღან მე დაი. ის განათლებულია. მიუხედავად ამისა, ვერ პოულობს სამსახურს. ის განათლებულია, მიუხედავად ამისა, ვერ პოულობს ს ა მ ს ა ხ უ რ เธอมีอาการเจ็บปวด แต่เธอก็ไม่ไปหาหมอิ ა ს ტ კ ი ვ ი ლ ค ბ ი აქვს. მ า უ ხ ე დ ა ვ ა დ ამისა, არ მიდის ე ม ი მ თ ა ნ მას ტკივილები აქვს. მ เด ხ ე დ ა ვ ა დ ამისა, ა มิดิสเอคิมท ა นเธอไม่มีเงิน แต่เธอก็ยังซื้อรถ მას არ აქვს ფული მიუხედავად ამისა ყიდულობს მანქანას მას არ აქვს ფული მიუხედავად ამისა ყიდულობს მანქანას